Божи благослов и поздрав и од мене до сите вас и до сите оние кои што не слушаат, како што напомена и брат Данило. Ке почнеме за денеска на следниот начин. Знаеме сите кој, кој бил Абрахам Линколн. Во времето кога се бавел со својата дејност, со својата адвокатска дејност, Во неговата канцеларија влегол известен господин и за да му заврши овој некоја работа, односно за да му го реши во негова корист случајот, што мислам не е некоја редка појава и, и денеска, му подал 15.000 долари Може да замислите колкава била таа сума, прилична сума за тоа време. Овој малку се подразмислил за да потоа го истера едноставно од канцеларијата. И знаете зошто? Зато што овој бил близу до цената. Која е мојата цена, или поточно колкава е мојата цена, колкава е нашата цена? Знаете, постоја еден израз кој што често се користи, кој гласи си ја продал душата на гјаволот. И ако отворите интернет, на, на интернет, значи буквално денеска се може да најдете. Може да најдете дури упадства, прецизни упадства, како тоа да му ја продадете душата на гјаволот. <laughs> За возврат ќе добиете моки, популарност, пари и што ли уште не. Знаете, токму она што гјаволот и го сакал, или Пишува дека сакал да биде како севишниот, ама не по карактер, туку по моќ, по власт. Тоа и тој денеска им го нуди и не го нуди и нам, значи за некои кратки задоволства, богатство, популарност, само за да ни ја земе душата. Зато што за тоа е, барем тоа е негова специјалност, 6000 години се бави со, со таа дејност, да ја наречем, со таа работа. Што сушност им а, понуди на Адам и Ева, еве, од самиот почеток? Каснете од плодот и ќе станете како богови. Бог е оној кој што има се под своја контрола, има мок, има сила, има власт. Знаете дека многу популарни музички или кој знае какви се звезди не постојат под наводници, звезди денеска токму тоа го направиле, му го продале, прода, и му ја продале душата на гјаволот. Јас не сум тука да судам кој што и како е, Господ знае, меѓутоа налетав повторно на интернет, како и еден голем извор на информации, на една песна од Майкл Джексон, познати од Майкл Джексон, кој што пред некој година почина, под наводници, не знам, и тоа не знам, која што носи наслов мани, не знам дали треба преод, пари. Значи. И еве како гласи некој дел од песната, еден дел од песната и поготово на рефрен. Пари. Пари. Ке лажам за пари. Ке шпионирам за пари. Ке убијам за пари. Ке умрам за пари. Ова последното може би и да одговара на него. Знаете, затоа што после неговата смрт тој заработува многу повеќе пари, односно да речеме неговите, отколку предходно. Знаете дека имаше еден период на Кој следал? Мислам, јас го следев Майкл Джексон, кога бев нели помлад, ми беше симпатичен, интересен, музиката му беше интересна, повеќе не е. А, и имаше еден пат во неговата кариера, па знаете се слушаше дека бил во големи долгови зацапан, и тоа после смртта негова, тој многу лесно ги отплакја тие долгови. Знаете, обично се случува кога една музичка звезда ќе почине, да нагло скокне продажбата на сингловите и албумите од таа звезда. Значи пари, пари, пари, ке лажам за пари, ке шпионирам за пари, ке убивам за пари, ке умрам за пари. Видите, да слушате во сега рефренот. Било што, било што, било што за пари. Ке лажам за пари, ке умрам за пари и душата го треба ке си ја продадам на гјаволот за пари. Ова е текст од една негова песна. Значи. за популарност, како што кажавме, за мог, за власт. Ако влезете во тој договор со гјаволот, тој ќе ви исполни дело од тоа, меѓутоа <clears throat> ќе ви ја земе душата. И што сте постигнале на крајот? Знаете, денови ве слушнавте, Некој си, вопшто не пратам, значи денеска таква музика, Еми Вайнхаус ли, како беше? Почина на, не знам, немаше ни 30 години славна личност. Па интересен, интересна беше изјавата на низината мајка, дека тај тоа го очекувала. Ништо друго не очекувала од неја. Значи, кога? Тогаш да отиде. Сте слушнале за трагедијата на Вовган Гете, Фауст? Веројатно сте слушнале, познат. Содржината е следна. Фауст е успешен доктор, моќно напредува во науката, значи интелигентен, меѓутоа барајки ја суштината на животот, му здосадил животот. Бил незадоволен од животот. И така во ова трагедија, значи, драматизирана од Вовкан Гете, се срекава со гјаволот, кој што е прикажан преку еден друг лик, му го заборавив името, не е ни битно, и исклучува договор со дјаволот, разминувајќи ја својата душа за бесконечно знаење и световни задоволства. И може да предпоставите како завршил овој Фауст. Добил што добил, и вели таму, јас тоа ќе оставам под наводници, кога ја го достигнал врвот на својата среќа во животот, значи таа среќа под наводници, Отишел. И што добил на крај? Секој од нас има некоја цена. Или ќе дозволите да ве купат, а знаете која ве купуваат, ви нудат понуда од трето лице. Или пак вие самите ќе се продадете, Тоа ж вие самите си ја кажувате и одредувате цената. А гјаволот, како што кажав, со големо искуство 6000 години, знае која е мојата цена, знае која е твојата цена, знае што, ки, што треба да ти понуди колку, 1000, 2000, 3000, 5000 долари, да, марки, евра, не знам, или не мора да бидат пари, во случајов, кажавме, мој власт, само, само за да ви ја земе душата. И сега, доволно се бавевме со значи, овие некои личности, како Вовец, беше сето тоа, сега отвараме во, ке отвориме во Судии, книгата на Судии, во 16 глава. Судии 16 глава. Познатиот Самсон, која била неговата цена? Од четвртиот стих, <clears throat> Потоа тој се влюби во една жена од долината на Сорик, по име, не ми се допаѓа овде овој превод, Делила, Далила, може би подобро, или да не кажам сега Дилајла. Значи, Далила, Филистејските кнезови дојдоа при неа и рекоа, филистејците имале проблем со Самсон, бил неверојатно снажен, силен, поседувал, значи, голема физичка сила и мог, и ним Самсон е бил проблем. И, и велат на а, Далила, заведи го и научи каде стои неговата голема сила, за да можеме да го совладаме, па да го врземе и да го направиме немокен а секој од нас ќе ти даде по 1100 сребрени сикли. Баѓи висока цена. И еве, Далила ја гледаме овде како онаа која што за пари ќе стори се. Што е битен, Самсон или било кој? И често пати се користи вакво средство за, за, за ваква цел. А ако сте читале за тоа како Алберто Ривера го објаснува делувањето на језуитите, ќе ви биде јасно како, на кој начин користат токму вакви средства за да срушат цркви. Делила го, да, Далила го праша Самсона. Кажи ми каде стои твојата голема сила и со што треба да бидеш врзан за да бидеш совладан. Пазете, отворено, директно му кажа. Значи, него му е потполно јасно не е нешто заведен со зборови. Отворено и директно. Нешто друго не го заведувало. Се влюбил човекот. Самсон рече, ако ме врзат со седум свежи, уште не осушени жили од лак, ќе станам бесилен и ќе бидам како обичниот човек. Каде е проблемот сега на Самсон? Како прво тој мисли дека не може да биде купен. ми тоа кажавме гјаволот ја знае цената на секој од нас. Знае што да понуди. Знаете, денеска луѓето паѓаат на ништо. На ситници немаат воопшто никаков интегритет свој. Ми остана во сеќавање деновиве на телевизија гледам политичарите од парламентот се повикуваат на некој си интегритет свој, врз основа на Божите заповеди. Па не кради, па не лажи, па не убивај, не знам. Може би сте биле сведоци на тоа, го гледавте. Интересно. Самсон си играл со искушенијата. Еве го првиот негов чекор. Се подпрел на својата сила знае дека е силен, физички мокен, мак, што е ова, ништо ова не е за мене. Ке се скинат како играчка овие. Значи си поигрува и со Далила, сметајки дека, мислам, се игра со Далила, всушност, не е ни свесен дека гјаволот си поигрува со него, со неговата душа. И знаете, денеска, често пати, ние, доколку сметаме дека сме многу силни, можеме да западнеме во вакво нешто. Ке видиме како постепено, постепено, постепено Самсон ќе се најде. Значи, тоа се случува постепено, не е туку така одеднаш. Посебно младите денеска тинеджерите посебно се чувствуваат онака силни. Знаете, во тие години, а, се можам јас. Кој ми може нешто мене? Една чашка, што една чашка не е ништо. Имам јас сила, не е проблем од една чашка или од една цигара или силен сум јас, што ми може тоа? И што? Самсон ги кине овие жили од лак. И што се случува? Десетиот стих. Тогаш Далила измамена, му рече на Самсона, ме измами, ме излога, се играш со мене со други зборови. Но сега кажи ми, со што треба да бидеш врзан? Тој одговори, ако ме врзат добро со нови, уште неупотребени јажиња, ќе станам бесилен и ќе бидам како обичниот човек. И зедоа јажиња, го врза и сам сам повторно во своја сила какви јажиња, не, значи бил доволно силен, мокен тие надвршни јажиња со кои што бил врзан да ги скине, ама не ни бил свесен дека внатре веќе е врзан со поинакви јажиња. Тринаести стих, Далила повторно му се обреќа му вели, постојано ми измамуваш и ме лажеш. Видите, ова е уште една работа. Човекот како што постепено паѓа во греф, лаже, лаже, се повеќе повеќе лаже, се повеќе повеќе лаже, за да на крајот едноставно почне самиот на себе си и на своите лаги да верува. Кажи ми најпосле му вели она со што треба да бидеш врзан. Тој одговори, ако вткаеш седум плетенки, се полека, полека гјаловот го обработува и он полека, полека доаја кон косата, значи она, она, каде што му била под наводници силата. Значи, ако вткаеш седум плетинки од мојата коса, во ткајачки разбој, ако ги заглавиш со клин, ќе станам немокен и ќе бидам како обичниот човек. Таа го заспа, си играл со Далила, а меѓутоа веројатно сакал да помени повеќе време со неја. Го заспа и отка седум плетеници од неговата коса во ткајачкиот разбој, заби клин и му викна, ете, се филистејците врз тебе, Самсоне. Тој се разбуди, ги, го истрга и клинот и ткајачкиот разбуди се. Што е тоа за Самсон? Ама веќе е врзан, тоа добро врзан со внатрешни јажиња, како што кажа. Јажињата на гревот. И 15 стих понатаму Далила му рече, како можеш да кажеш дека ме сакаш, кога твоето срце не е со мене, не си искрен, си играш со мене. Веќе три пати ми избави и не ми кажа во што е твојата голема сила. Бијаќи секој ден му здоделаш и го мачеше, на самствено многу јасно требало и му било што и како е, меѓутоа, дјаволот ја знаел неговата цена. И кажува, што е што и што се случува. Далила вели 18 стих, свати дека, тој тоа го кажа искрено веќе, <laughs> сватила дека тоа е тоа, го врзуваат, му ја бричат главата, му ја сечат косата, тој ја губи својата сила и останува и без очи. Значи, Да не си играме со искушенијата. Тоа е прво нешто што треба да не биде на ум. Да не го подценуваме гјаволот и неговата сила, од друга страна да не се замислуваме дека имаме кој знае каква сила и дека можеме во било кој момент ние да се оттргнеме од... Еве, на, на Самсон на тоа му изгледува една обична шала. Шега. Се шегувал. Се игра со Далила. Меѓутоа, нема играчки со гјаволот. Видите што кажува Елен Вајд во и пророци. од секојаш на луѓето им нуди примамлива земна добивка и почести за да ги оддели од Бога. Тој им дошепнува дека претераната совесност само ги спречува да уживаат во благосостојбата. Па дај малку. Уживај во животот. Што толку сега ти мора да си принципиелен? Така мнозина се наведени да ја напуштат патеката на строгата честност. Еден погрешен чекор, вториот го прави уште полесен. Еве го проблемот. И ако ние мислиме дека може би, па ништо не е малку. А следните се се похрабри и порешителни. И се полесно и полесно можете да паднете во стапицата на јавот. Кога еднаш ке му подлегнат на лакомството, стремејќи се кон власт, е, пример, власт, или мок, богатство, луѓето се осостојува да сторат и најстрашни Мнозија да си ласкаат себе си дека можат за известно време да ја напуштат патеката на строгата честност, доека не постигнат некој, некоја своја цел. Си викате, абе чекай се, Господ па толку Поситница е ова. Да, јас, знаете, ќе заборавам за момент дека сум христијанин. За да си ја постигнам одредената цел, било која и да е, па после тоа пак јас ќе си бидам христијанин. Да не забораваме со кого си имаме работа при тоа. И дека гјавот, повторно, повторувам, ја знае нашата цена. Тие сами се вплеткуваат во мрежите на сатаната и редко потоа можат да му побегнат. Фала на Бога во случајот со Самсун, Господ во својата милост, ете, сепак ќе го избави. ке ја избави всушност неговата душа, ке ја земе назад, <laughs> да кажам така, под новоници душа живот. Свакајте, не, не зборуваме за не знам каква душа. И Самсон, иако ќе загине, Господ, знаете, можело, ако било поинаку, можело многу повеќе да се прослави преку неговиот живот. Иако, сепак, ете, преку неговите грешки, се вплеткал во таа сотонска мрежа, загинал, но знаеме дека гјалот не успела да ја земе неговата душа. Слава на Бога за тоа. Сега гледаме еден друг пример во Броеви, или четврта Мојсија, ќе отвориме, 22 глава. 22 глава броеви, или 4 Мојсеева. Од први стих, пото Израелевите синови отпатуваа и се влогорија во Моавските полиња, од Аде Јордан спроти Ерихон. Валак, Сефровиот син, виде се што им стори Израел на аморејците. Моав се исплаши мощно од тој народ, зашто беше многу броен. Страв го опфати Моав од израелците, затоа Моав им речем на мадијамските старешини, сега овој народ ќе изеде се околу нас, како што волот ја испасува тревата по полето. Валак, синот Сефаров, беше Моавски цар во тоа време. Тој му испрати посланици на Валама, синот Веоров во Фатур, што се наоѓаше покрај реката, во земјата на Амонците. Го повика велејки, еве еден народ дошол од Египет, Еве го покрај лицето на земјата и се насели покрај мене. затоа дојди и проколни ми го овој народ, зашто е посилен од мене. Така ќе можам да го совладам и да го истерам од земјата. А знам дека е благословен оној, кого што ти ќе го благословиш, а проклет е оној кого ти ќе го проколнеш. Овие зборови, веројатно многу убаво и примамливо му делувале на валам. Кој патем речено, бил некое време Божи пророк, Божи човек, меѓутоа, заради алчността, лакомоста, дјаволот ја нашол и му ја понудил цената, за да го купи, и отпаднал. Видите како звучи ова, ти што ќе благословиш, благословено е. Како да тоа е Бог. Повторно, гјавол нуди моки сила, власт. Моавските старешини и мадјамските старешини тргнаа со подароци во своите раце за вражање, стигнаа при Валама и му ја пренесоа Валаковата порака. И видите сега, познат ни е случајот, да видиме како Валам во случајов се продал, самиот си ја продал душата. Му било понудена цена, нели? И тој видиме како тој самиот се продал. Валам добро знаел дека всушност Господ е тој кој што ако нешто благослови е благословено. Му било јасно дека не може ништо. Но што вели, доаѓаат овие кај него и што вели, ај останете нокеска, пренукевајте тука, па да го прашам јас Господа што ќе ми каже. Знаете, често пати, црно на бело, пишено е, точно знаеме што е и како е, Ама, ја ќе го прашам Господа. Да, Господ не е човек, па да биде де вака, де така, нити лаже, нити се двоуме, нити преправа. И што се случува? Останале овие кај Валама, Деветиот стих стигнува предупредување од страна на Господа. Бог дојде при Валама и праша, кои сти се овие луѓе сега? Со кого имаш работа? Свесен си? Со други зборби. И Валам му одговара, што е и како е. И Бог му вели, 12 стих, не оди со нив, не проколнувај го оној народ, зашто е благословен. Можеш ли ти да со некоја магична мок да го одземеш благословот од Божиот народ, нема шанси. Како што денеска би со некој си дозволува со некоја си магична мок, не знам, она е Божи представник, да го земе благословот од едниот ден, да го стави благословот на другиот ден и сега не седмиот, првиот ден е благословот. Наутро Валам стана и им рече на Валаковите кнезови, одете си во вашата земја, зашто Господ не ме остава да тргнам со вас. Сте приметиле луѓе кои што се членови на една ваква верска заедница, односно религија, Абе, Господ не ми дава ова, Господ не ми дава она, Господ ми брани ова, Господ ми брани тоа. Така вели Валам, им вели им порачува, кажете му, навалак дека Господ не ми дава. И Валак, сметајки дека цената е прениска, праќа уште повеќе своји посланици, помногу бројни кнезови со поголеми дарови. Дојдоа тие 16 стика и Валам и му рекоа, Валак синот Сефоров порача вака, не двуми се, туку дојди при мене, Знаете, гјаволот, како што и предходниот случај со Самсон, ако ве врзе малку на почеток, и вие се одврзете, да кажам, под наводници, Самсон не се одврзал од гревот, Самсон се одврзал физички однака. Меѓутоа, гјаволот нема да остави до тука, гјаволот, неговата цел е да ви ја земе душата, значи ќе оди до самиот крај. Така и со Валам. Не се откажува така лесно ќе те наградам богато и ќе направам се што ќе речеш, 17 стих, замислете си ја цената. Ке имаш, се ке биде твое. Секавате, веројатно, на искушението што Исус го имал во пустина. Се ке биде твое. Само направи така и така. Само преколни го овој народ. Заврши си ја задачата. Да не забравиме да спомнеме, Валам со со душа сакал да отиде да го направи тоа. Сакал да заработи некој динар, може му велел на Господа, па и десеток ќе ти дадам, <laughs> поголем. Ама, и затоа вели Господ не ми дава. Се враќа малку назад. И значи, често пати ние посакуваме некако внатрешно да направиме нешто, да... Не, е, едноставно знаете, греот, не се остава се доека не го замразите. Ама, ама знаете дека Господ вика не. И сега вие <laughs> внатре имате желбата, ама Господ не ми дава. Не можам, не можам тоа и не можам. А толку радо би сакал. И сега, во вториот случај, видите како одговара Валам да ми ја даде Валак и својата куќа полна со сребро и злато, не би можел да ги престапам заповедите на Господа, мојот Бог, за да направам нешто, било големо, било мало. Видите сега, навидом Валам го чува својот интегритет. Меѓутоа, повторно, внатре е врзан. Внатре е врзан со тие јажиња. Тој радо сака да отиде и да заврши таа работа и да, да стигне до ова што му се нуди затоа што крајот ќе покаже дека е така. Но, сега вели, не што сака нека дава. Значи, фактички со тоа, ги одбил сите понуди понатамошни. Не можете вие да ме купите не мене. Дали сте свесни? Нема цена која што би можела да ми се понуди. Со други зборови тоа го вели Валам. Ама, ама е останете и вечерва пренокевајте. Ја сепак да го прашам Господа. Еве го. Значи, таа внатрешна желба гори кај него. Да, сепак да отиде. Да се спротистави на Божјата волја. Бог му рекол, не оди. Во ноќта Бог дојде при Валам и му рече, и Бог не се откажува. Дали забележувате оваа борба за душата? За било која душа се води безпоштевна битка. Дојде Бог и му рече, ако тие луѓе дојдоа да те повикаат, стани тргни со нив, веќе кога си запнал, знаете, Господ нема да ве спречи. Ако нешто запнете да направите. Не работи против слободната воља. Туку може да се работува само со нашата слободна воља. И, нели, преку советување, преку често делување, како што еве делува врз развалам, ако одиме по грешен пат, сака да не поправи. Така Господ му дозволил на Валам да работи по своја волја, зашто тој упорно го барал тоа. Не се трудил да ја извршува Божјата волја, туку одбрал собствен пат и дури тогаш се обидел да добие Божја согласност. Тој е решил така ќе прави и сега Господе ти уште треба да кажеш да, така прави. <laughs> Му вели оди, но ќе правиш и ќе кажеш оно што јас ќе ти го кажам. И се што се случува? Наутро кога Валам станал, ова не го кажува вдъхновените списи, ико може би навидоми не се забележува овде, но 21 стих и личи да е таков и е таков. Овие кнезовите, пратените кнезови веќе заминале, затоа што сметале дека овој пак ќе се откажеш од, нели кажа дека што, сак, што и да му понудиме, тој не прифаќа. Што сега ќе остануваме кај него, ќе го чекаме. И тргнале. И еве како Валам се продал, самиот се продал. Што направил Валам? 21 стих. Наутро Валам стана и, и стави грубо дрвено седло на својата ослица и отиде со помоавските кнезови. Тргна по нив. Валам си ја продаде душата. Зашто? му нудеа полна, односно тоа тој го вели, значи се што ќе посака, се прашувам дали најмокната светска сила денеска не би ја продала душата на гјаволот за да, за да се извлече од големата криза, од големиот долг, затоа што живеат расипнички живот. Меѓутоа, како и секоја империја што паѓа, и таа ќе падне. Може би многу поскоро од колку што самите ние очекуваме. Ова како една мала дигресија. Што се случува со Валам? Да не продолжуваме понатака, ја знаеме сцената. Бог се обидел дури и преку магарицата да го спречи. И како и во случајот со Самсон, јасно му е, и на Самсон му било јасно и на Валам, дека оди испротивно на Божите воља, меѓутоа, врзане. Понудена му е таа цена, која што дјавот многу добро ја знае, која е за да не земе душата. Му ја земе душата, во случајот на Валам. Знаете, Бог, од друга страна, сака луѓе, бара, му, му требаат луѓе кои што имаат интегритет, кои што нити можат да се продадат, нити можат да се купат, вели еден цитат од Елен Барис. Луѓе кои што немаат цена во овој свет, знаете ли зашто? Зато што знаат за нивната душа каква цена била платена. Че значи, видите, пак се се врти околу крстот Голготски и околу тоа колку ние ја цениме таа жртва на Голгота. Што се Исус сторил за нас? Непроценлива вредност има секој од нас, а ние ќе се продадеме за, за, за, ситни, за ситни пари. За ситно задоволство, за краткотрајно задоволство. Ќе опрекоскаме вечниот живот. Која цена била платена на, крст, на крстот? Затоа сме безценети, затоа Бог го пратил својот син, затоа што толку многу не љуби со таа вечна љубов и го поштедил и својот син, заради тоа што ние сме вистина безценети. И отвараме овие се последните неколку стика. Прво послание до Коринќаните 6 глава. Прво послание до Коринќаните 6 глава. 20 стих. Зошто скапо сте купени. Че ние сме веќе купени. Скапо сте купени и така прославете го Бога во своето тело и во својот дух, кои се Божи. Ние сме Божи веќе, ние сме купени, ама ете заради кратки задоволства, како што кажавме, заради ова човечкото, да бидам над, да бидам силен, да имам контрола, ние ќе си ја продадеме душата на јавот. Прво послание до Коринјаните се е седма глава, следната глава, 23 стих. Скапо сте купени, не бидете им робови на луѓето. Ние сме купени, ние сме откупени за да бидеме слободни. И прво послание Петрово, прва глава, прво Петрово послание прва глава, 18 и 19 стих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 Требаше да се пролее скапоцената Христова крв на крстот за нашиот откуп. И сега да ги впериме погледите кон голгоскиот крст уште еднаш. Тука е решението на многу нешта. Се скавате минатиот пат спомнавме. Откаде толка благодарност и љубов кај Марија? Заради тоа што ја сватила жртвата, заради тоа што ја сватила прошката што ја било дадена и понудена од Христа. Колку ние ја свакеме жртвата, колку ние ја свакеме што Исус сторил за нас. Може би тоа го покажува нашиот секојдневен живот. Се продаваме за френки и чушки. <laughs> Ова е малку пострумнички. За ништо, за глупости, за моментални задоволства. Слаби сме, да. Меѓутоа, Каде треба да го впериме погледот? Каде го вперила Марија погледот за да го направи тоа огромно дело? А каде зјапале, каде гледале Симон и останатите? Не само што не го, не, не го, не, не го разбрале незиното дело, не го разбрале па вопшто не Исуса. Како сега тој ја фали оваа блудница? Да, сите сме грешници, помалку ли повеќе, За секој од нас е даден истиот откуп. Откупени сме со драгоцената Христова крв. И затоа да не дозволиме да му ја продадеме душата на гјаволот. Ние сме непроценливи. Нека му е слава на Бога. Амин.